itatu na gatanu nayo mu ku rukundo tukabasigurira separate lives turirimbirwa na phil collins balene habyarimana nkaba nongeye kubaha ikaze Puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Je n'avais pas vu tu portais des chaînes. À trop vouloir te regarder, j'en oubliais les miennes. On rêvait de Venise et de liberté. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. C'est ton sourire qui me l'a dicté. malgré ça j'arrive à t'oublier. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire aura longtemps le parfum des regrets. Mais puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux. Même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. hari amakosa amwe amwe ashobora gukorwa n'umwe mu bakundana bigatuma mugenzi we atabasha kuyihanganira rimwe na rimwe bikaba n'intandaro yo gutandukana kwabo amwe muri ayo makosa rero ashobora no gutuma abakobwa bamwe bamwe bumva atakamaro k'urukundo ikosa rya mbere ni kwereka abandi bakobwa ko ubitayeho umukobwa mukundana arakugenzura cyane iyo uhuye n'abandi bakobwa niyo baba ari abagenzi b'ikintu cyose ukoze aba yakibonye eh, bamwe mu bahungu ugasanga bafite ingeso yo kuba n’abandi bakobwa bakabaraba ijisho ryiza cyane bakabereka ko babitayeho ndetse ntibatinye no kubasaba nimero za telefone kandi bari kumwe n'abo basanzwe bakundana icyo rero si ikintu cyiza ikigira kabiri ni ukutagira igikundiro no gushavuzwa n'ubusa abakobwa ntibakunda abasore batagira igikundiro bavuga nabi batanezerwa n'uko bari baguma bashaka kuyerekana uko batari ugasanga igihe cyose ari abantu baba bafise umujinya cyangwa bashavuzwa n'ubusa badatinya mbere no kuvuga nabi mu bantu j'existerai pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, je d'un ikiganiro ntituyaga urukundo tuba turaberamo ibintu ndwi abasore bakora bigatuma abakobwa batabashima mu rukundo icya gatatu ni kugira umwanda kutagira isuku ni kimwe mu bintu bibangamira abakobwa ndetse e, bikanavamwo no gutandukana n'abagenzi babo rero uri umuhungu utegerezwa kuba uri umuhungu w'isuku ikigira kane ni kumugereranya n'abandi bakobwa abakobwa canke igitsina gore muri rusange ntibakunda ko ubagereranya n'abandi cyane cyane iyo abo bandi aba ari bo uri kurashimagiza gushimagiza umukobwa mwigeze gukundana uwo mwiganye cyangwa uwo mubana bishobora gutuma uno mukobwa w'umugenzi we mukundana muri iki gihe yumva yuko utamukunda wikundira abandi ikigira gatanu kutamwitaho abakobwa bose bashimishwa n'uko abasore bakundana nabo babamandanya kandi ikabaguma babitaho ndetse byaba na ngombwa bakabarata mu bandi umukobwa e, yakomerewe urukundo aba ashaka kumva ko hari itandukanirizo riri hagati yiwe yuko hari ubuunyu afise umukunzi n'igihe atamukunzi yari afise ikintu umukobwa aba ashaka ni uko umuhungu amwereka ko amwitayeho kandi akanabimwereka wa mukobwa akabibona kunywa ukaborerwa iyo ni kosa rikomeye cyane ku muhungu imbere umukobwa iki kintu cyo kunywa ukarenza urugero birabangamira umukobwa kikaba cyonatuma mbere aca guheba burundu kuko kimutera ibibazo cyangwa ingorane ndetse bigaca binamwereka umuhungu bakundana uwo ari we ntakizere akugirira kuri we abona yuko umutesha agaciro ubunebwe nayo ni iyindi ngeso umukobwa wese uko ari hose umukobwa uwo ari we wese ashimishwa no kubona umukunzi wiwe akunda akazi atari umuntu yamarika arizerera cyangwa ngo yirigwe ari kumarigara ahubwo umukobwa yikundira umuhungu abona ati uyu muntu umukozi ararondera uyu rero naho byoshika akantwara akabona yuko uzomuronderera nuko rero ibyo ni byo bintu indwi ibintu indwi abasore bakora bigatuma abakobwa bakundana babacisha mu ijisho bababona yuko ati urukundo rwanyu sigo icya mbere ni kwereka abandi bakobwa ko ubitayeho kutagira igikundiro no gushavuzwa n'ubusa kugira umwanda kutagira isuku kumugereranya n'abandi bakobwa kutamwitaho kunywa ukaburirwa n'ubunebwe mu kanya n'ibibazo mwatwandikiye kuri mirongo irindwi na gatandatu amajana icyenda na mirongo itatu ijana na mirongo itatu na gatanu nimushikirije ibibazo byanyu mwiriwe inshuti zacu dukunda mfite ikibazo mu by'ukuri ndumva mvise urukundo mutima yamara uwo ngomba kugwereka asa n'utabibona kuko atabona ndabigenze gute ah, nibaza yuko webandanya bandanya bandanya ubimwereka mugenzi kandi nazi yuko azobibona mu nyuma azobibona wowe bandanya ashobora kuba mbere n'ubu yaratanguye kubibona mugabo agaca ati mm, ibikweri n'ivyo canke ndiko ndarota reka mbanze ndindire we rero komeza muri aho bari beza ni blaze ku nashaka kubabwira yuko ikiganiro canyu cyacu kitwigisha ndashaka kubasaba muzonsigura uririmbo kisoha oke ijoro ryiza urakoze cyane e, mu kiganiro gikurikira tuzabasigira kisoha ninde yo bimenya ndi divine ikibazo mfise umuhungu n'umugenzi bisanzwe ariko anyandikira mesaje anyandikira mesaje zinkunda gusa kandi n'amayinite akandumwe ariko ndamubaje ico yabikuye ku maso mu yandi ntanyishuro canke ambwire ngo bijya ntibisanzwe cyangwa ngo nibiriya nyene wabonye nkamubwira ko naho yansiko bimbwira afise ico yabikuye ko none afise ingorane yihe ingorane na fesemu ni uko atarabikubwira mugabo kubona bikwandikira kubera yuko harimo abahungu eh, ivyo ni ibintu bisanzwe na wo hari abahungu usanga bafise isoni zo kuvugisha umuhungu wowe gusa ni wabandanye umuvugano kwa maso mu yandi uzozumva umunsi umwe abikubwira ubunyingira ngo aracafise ubwoba nibwo afise amakenga kuko wibaza ati mbega ni mu maso mu yandi agaca mpipoto agaca bizova bingora urumva rero eh, nibaza kwa gukunda aracarondera akanya kugira ngo bikubwire amaso mu yandi bite balene nitwa Veniste Ngozi nkunda nakundanye n'umukobwa bamuramvye ariko ubu ndi bujumbura kandi ndi nifuvye eh, musaza we yamubwiye ngo ampebe nawe aranka acareka nkumufasha ubundi je ndamufasha vyose kubera arankunda ntamvanga ariko jiwe ngo ndamuvanga mu mpanuye umva yuko utakoze amakosa ibaze umuntu bamukubujije eh, mugabo we aremera Eh, na musaza arahagarika ibyo amufasha none wowe uri kuramuvana wumve ko uri ko umubwira ibitari byo bitende christophe nkunze umukobwa ariko mugabo umwanya ara uramugora wo kubonana none nubandanya mukunda cyangwa ndabigenze gute christophe munyamabuye christophe bandanya umukunda mubandanye mukundana ivyo umwanya vyo vyurumva unye hariho ivyerekeye amatelefoni mwashobora kuvugana bitende claude ku muzina ni gute ubona ko umukobwa gukunda mwo ibimenyetso iki kintu yamaze gucishura inshuro nyinshi cyane cyane umuntu ubona agukundana uramubona gusa ingene muvugana ingene akomyikoza wumva arahindutse eh, ni ibintu bisanzwe ubikurikiranye urabona ati uyu muntu arankunda bite barene mfite umukobwa dukundana aguma ambwira ngo bamubwira ko mfite uwundi ndamubwiye ko atari byo acaguma yibaza ko hari ukumubesha none nukora iki ube rero ubimwereke amaso muyandi abibone umunyu urumva ngira ngo wowe n'igihe ubimubwira usanga uri mu ngo vyo gufyonata nawe agaca abona ati hmm, vyabo ndi baba bariko bishobora kuba ari ivyo wowe rero gerageza umwereke umuhumurize umwereke uti birya ibintu sivyo urabana uko umwereka umuhe ukuri jewe ndi lini vyanda jewe eh, nkeneye gukunda muga simbona aho nobihera none mumfashije kandi nshaka musigura akaririmbo wherever you arrive ka Celine nawe nyine tuzoka gusigurira mu kindi gihe nyuma gukunda e, birashika ngira ngo uwo w'Imana yaguteguriye ntaraboneka niyaboneka uzobona birizana ndi eme love ndabaramukije muhanuzi mbega urukundo scolaire ni guhizana kuvuga gukundana uri munyeshuri ni viza umuyaga iki icyo gihe rukudozikorerwa ku mashuri eh, abandi eh, birashobora kuba eh, urasanga urashobora kubagwiza abantu ugasanga haho nyine urutanguriye ngaho rukaduga nibaza ko umuntu ngenda bukebuke mukaganira gusa ibisanzuye bite muhanuzi ndeyarike ku majombo nkunda umukobwa ndamubuye ko ndamukunda mbwira ko nkunda ariko ntamwandikiye ntanyandikira ndamubaje aca mbwira ngo n'ubukene narankunda aragukunda nyine ikibazo nk'iki namaze gucisha uwo twaramaze kuvugisha inshuro nyinshi utuntu tuntu duke duke mushobora kuvugana bite balendi claude makebuko nkuze umukobwa ni ukuri kubwira ngo ndamwereke ko ndamukunda ni ibintu byinshi byinshi byinshi tuba twamaze kubyereka umukobwa w'umukunda twamvugisha neza utujambo twiza twiza mu ijoro ukamuramutsa cyangwa ku murango aka ijoro ryiza urumva n'utundi dusa ukamutungura rimwe na rimwe udusapurayizi n'udukado dusanzwe ndi jean marie makebuko ndi ndamvise umukunzi ngo ndacana nanjye nkamunda ariko abajama arantwenga ngo nuko anduta none ukora iki abajama abo nibagwanka biyagora mwikundira sha mbandanye mwikundaniro bitendi na dini mugihita nkundanye n'umuhungu aguma mbwira kuji wabo nkanga nasa mbwira ngo agomba atere inda mpaka atwaye none mwumva nkunda uyu onyingira ngo none iwabo ugomba ngo kugira ngo aje kukwerekana hanyuma mbwire mariage uramubutsa neza ngira ngo wumva ko akujyana iwabo hanyuma bakakubona hanyuma mukagira mariage ndakuramuka ije barene nitwa nzoyikorera imatana nakunze umukobwa tudasenga hamwe ndamusaba ngo ahinduke aranga none ndamuhebe kumucikiza nawe ntavyo nshaka muragenda bukebuke uragenda bukebuke ngira ngo hari igihe azovyumva hanyuma bigahinduka acu ugendana n'ingushavu cyangwa n'umurindi muremure genda bukebuke slow by slow eh, barene je umukobwa mukobwa ariko ndamutumye kugira aze tuyagaranka umva urankunda wo mpanura iki aragukunda ahubwo urabanza umubaze igituma umuhamagaye konka yarafise eh, igituma vyezerewe nuko muvugana gute Balen nasabye asavye urukundo umukobwa wacu ambwira ngo ntiyaragira ko ankunda mugaguma tuma umugenzi we ngo andamuse mbwambwiye ngo reka zuza ubu eh, muhira kanka akavuga ngo imana ibishatse nzubiwe none nukora iki ko ngo ankunde aragukunda aragukunda gusa <laughs> mbese yuko ni kubera mutarashira hamwe wibandanya buke buke ibyo by'uko zazoza nta kibazo tuyoge urukundo bitemba legend gitega ntitwasinzwe afite umukobwa dukundana tumaranye iminsi itari mike akaba afite grande wiwe ari ku mugabo yaciye amujyana kwiga kuri Angele uyu mukuru we avuga ngo ntakwiye gukunda nanje none bahanuzi beza bacu mu manuro iki mukundane baze ko mukundane kure y'amaso si kure y'umutima ubunyari eh, ubuhinga bwaraje sikuriye mwe murashobora kuvugana ukamwandikira mukavugana mukabandanya urukundo gute muhanuzi ndi claude buraza mbega umenya gute ko umukunzi wawe agukunda cyangwa ukuri kugira ngo agukunde kurusha icyo kibazo naje kucishura ari utuntu twinshi ubona muko muravugana mbere n'utuntu muzamura murayagamuhana eh, niyo nza eh, aho eh, icyo kibazo namaze kwicisha uca umubona uti uyu arankunda umusheri wanjye nuko rero mukanya separate lives turembegwa na phil collins agahogo k'urukundo kuri radiyo isanganiro warampamagaye uri mu cyumba cyawe mu ihoteli n'urukundo rwinshi kuwo mugira muhure amukansaba ikigongwe kubona nagiye kuba kure yawe hama yuko wankumbuye mu wari wenyine mu cyumba ubwo ndi mu bugunge nanje nta bubasha ufise bwo kumbaza uko niyumva nta bubasha ufise bwo kumvugisha mu rufasoni sinshobora kubandanya ntabyihanganire mu gihugu tubayeho tubayeho ubuzima bwo gutandukana yego nategerezwa kukureka ukagenda inama nibatakaza urukundo rwawe kuri jewe ntabyo uzokwerekana nta mpamvu na gato zo kutumvikana ubu rero tubayeho tubayeho mu buzima bw'abatandukanye niko bimeze mu bisanzwe urukundo rugana ubwigunge warubatse rujya ruhome kubaka rujya ruhome yego warubatse rujya ruhome kubaka rujya ruhome kandi uranarukomeza nta bubasha ufise bwo kumbaza uko niyumviye nta bubasha ufise bwo kumvugisha mu rufasone ruraho umunsi umwe ndashobora ndashobora kwisanga ndi mu maso yawe mugabo kuva ubu tuzobana dutandukanye yego kuva ubu tuzobana dutandukanye uh, ubuzima bw'abatandukanye ni kuri iyo nsigura ntusoze kino kiganiro cyacu tuyaga urukundo cyo kuri uno munsi mwibutse yuko mu gice cya mbere twarabiye hamwe ibintu indwi abasore bakura bigatuma abakogotabara bageza mu byerekeye urukundo reka ndabashimire mwe mwese mwakurikira kino kiganiro batwandikiye babaza ibibazo n'intererano zabo ikindi kiganiro ni ku munsi nk'uko twatanguriye mugire ibihe byiza naho ubutaha cyari ikiganiro tuyaga urukundo mushikirizwa na radiyo isanganiro